Emigani esura ya kashatu Omuhano gwabasigazi Mwana wange ebyonkwegesa otabyebwa ebyonkuragira obyekomye kuba koli bikwata olibona oburora bwebiro bingi ebitalibike oshube ogire emirembe nyingi ogume omumbwesigwa obwekome omungoto obuandike amutima gwawe kityo ruwangana abantu bali kusima bakushemererwe oyesigo mukama no mutima gwawe gwona otaliyesiga bumanyi bwawe ombyora akoraga byona oyijukega omukama na wenene arakolekaga omuwanda ogwamazima otasima bumanyi otine omukama oyelinde kukora kubi koli korotyo guliba mubazi gwo kutambira omubiri no kukugumisa amagufa eitunga lyawe olikoze kukunisa omukama oshube omuganuze alibulikimo ekyora yezaga Estowa zawe ziraikaragazijwire emuga zawe ziraijuraga divai zisheshekane mwana wange otaligaya muhano gwa mukama anga kwirwa omwano gwe harokuba omukama ahana owali kugonza nkokoishe omwana ahana omwana we owo alikwenda muberwa omuntu aina obumanyi nawe muberwa omuntu aina amagezi akuba obumanyi bwina omugasho kushaga efeza namagoba gago nigakira ezabu obumanyi bwina omugasho gungi kushaga obubale bweguzi taliyo kyoli kwenda ekyakubwigana obumanyi bulikubonesa obulorabura bukuwaise eitunga nektinu obumanyi bukoza ebiri kushemera bukoza nebyemirembe obumanyi bubamuti kuburura ababwe kwata abatabuta betwa baberwa omukama ensi akagitonza obumanyi neguru akalitonza amagezi nenyanja engundu erikuinda akagitonza obumanyi nebijwi ebirugwamu orume akabitonza obumanyi obwo mwana wange oyekwate obumanyi nyakabara na magezi bitali kutaishukao bilikubera burora nomukofu gwo mubikya au oligendage mara tolisitar orashuntama utali kutina orora byamaga oranagiragage ebibundo byekibwangu ebitera ababi nkenkoma bitakuwahanisha kuba omkama alikuemera kandi talikunda kogwa mu mutego abantu ebiri byabo otali bibaima orora abaga obikwasibwe otagambira mtai waawoti genda oragaruka ndakuwanyenkya kandi okwo oinakyo otali tegeka kukora kubi mtai waawe obo mutuireyamo nakwesiga Oruo omuntu atakukoleere kubi otakana nawe busha omuntu engwa kubi otali muchubira andiki kumurondora mubigirobye kuba omkama anoba omuntu mubi kyonka ayesiga omugorogoki ekayo mubi omkama agirama kyonka eyo mugorogoki agiya omugisha abaruulira banu abaruulira kyonka abetoya abagirira ekisha abamanyi bali yabwa ekitinwa kyonka bafera bali hemuka